etxegin gintza lehenik, etxegin za ongi doa, e, delako salmenta gora doa, eta enfenzizamenduak ere jaz baino doblea. Industria biztan da, industria gora doala, enfenzizamenduak ere doblezka, eta barakigu ere eh, beraz lauak egun eta hori tamar langire esikatzen dituela, seberuan egun langire esikatzen dituela, barakigu ere eh, hau dela egiazko xantza bat eta berriki jakin dugu behaz, e, eh, ipar eskoleria zela e, eh, territuar d'industri e, eh, izendatua eta beraz ikusia da gure iparaldea industriako lurra bezala eta guretako seinale ona eta izanen dira gerorako aniz gauza egiteko. Aipaditzagun ere, e, bon, txarran edo erdi purdian gauzak, dira saltegiak, hori Eh, hori e, naiz eta investitzamendua goda duan, baina barakigu e, eh, eh, jilet horiekin eta aniz gauzekin, gau, sektore hori ez dela hain ona. Turismoa ere, pixkat e, dudabundan gira ere, naiz eta beti investitzamendua goda duala, bon, ez dakigu ere nolakoa izanen den, eta beti hor turismoa, eta nahizta enplegoen aletik, 6,6 eh, industriak behatzikoma bat, eh, eh ala ere eh, ez, da, ez, do, biziki ongi. Servizioak ere bon, pixkat eh, erdi prudi ere. Baina errandezagun gauza bat. Enplegua eh, eskolerian da egunetarik sortzi petik. Hori agarroa da, frantzian pundu bat gehiago da, eta ikitanean erdi puntu bat gehiago. Ordean eskolegiak badu indar bat enplegua sortzeko eta lantegiak sortzeko. E, ere, 2000 eta berreun lantegi sortu direla iaz, eta bakerik hil direla mila bat. Ordean, sortzen dira bi aldiz gehiago hil baino. Horiek uste dut direla pundu honak, eta ere, bon, e, nola nola ez ere uh, uh, lana eta hor uh, gora doala biztan da, intervenzioniak eta uh, uste dugu ere uh, uh, gero eta gehiago arzen dugula gure papera uh, iparaldian.